بوك تو كاوسب جد ديفيانوستو سيم كم سنتان سي سполучники чотири เขาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Він заснув, хоча телевізор був вімкнутий. เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว Він ще залишився, хоча було вже пізно. เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว Він не прийшов, хоча ми домовились. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ Телевізор був вімкнутий, а він все одно заснув. ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Було вже пізно, а він все одно ще залишився. เรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Ми домовились. Незважаючи на це, він не прийшов. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถ Хоча він не має водійських прав, він їздить на машині. Хоча на вулиці ожеледиться, він їздить швидко. เขาขี่จักรยานทั้งทั้งที่เขาเมา Хоча він п'яний, він їде на велосипеді. เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ Він не має водійських прав, проте він їздить на машині. ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว На вулиці ожелетиться. проте він їздить швидко. เขาเมา Він п'яний, проте він їде на велосипеді. ธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Вона не може знайти роботи, хоча вона має освіту. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Вона не йде до лікаря, хоча вона має болі. เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Вона купує автомобіль, хоча вона не має грошей. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ Вона отримала освіту, проте вона не може знайти роботу. เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Вона має болі, проте вона не йде до лікаря. อไม่มีเงิน Вона не має грошей, проте купує автомобіль.